طيب tunaendelea baada ya kulisema hilo jambo la 11 asema thani ashara jambo la 12 katika nasaha ambazo shekha anatutoa anatu, anatupa silatur rahimi eh kuunga udugu kuunga undugu silatur rahimi kuunga undugu ni katika mambo muhimu ambayo shekhe wetu anatunasihi sisi tuna ndugu zetu ndugu wa damu ndugu katika ukoo yale mafuko ya uzazi tunakutana pamoja katika mafuko hayo tuna ndugu upande wa baba tuna ndugu upande wa mama sisi tuna ndugu zetu wewe hujachimbuka huja tu si kwamba uko mwenyewe tu wewe eh yani uko peke yako vile kama vile namba moja a una ndugu wewe kuna jambo la kuunga undugu anasema binti alislam ay ya binti alislam ewe binti wa kiislam ihrisi ala silati alarhami pupia ewe binti wa kiislam juu ya kuunga undugu fa innaha min a'zami alqurbati kwani kwa hakika huko kuunga undugu ni miongoni mwa ibada kubwa sana min a'zami alqurbati ni miongoni mwa ibada kubwa ni miongoni mwa mambo makubwa zaidi ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakuni labinata binai fil usra wakuni labinata binain fil usra bal fil ailati jami'an eh wakuni labinata binain na kuwa tofari la kujenga eh kuwa tofari la kujengea eh wakuni labinata binain na kuwa we mwanamke ni tofari la kujengea eh fil usra katika familia bal fil ailati jami'an bali katika ukoo kwa ujumla wake al aila ina maana ya eh, wale ndugu wa kwenye nafasi pana ina maana ya ndugu kwa upana zaidi kuliko familia kwa hiyo kuwa ni tofani la kujenga familia kuwa ni tofari la kujenga ukoo wakuni ayatuha almar'a na kuwa ewe mwanamke labinata binain eh ni tofari la kujengea tofari la ujenzi fil usra katika kuijenga familia bal fil ailati jami'an bali katika kuujenga ukoo kwa ujumla kuwa kiunganishi ndio maana yake hapa kama vile unavyoona tofari kwenye ujenzi yale matofari yanabebana huyu kambeba huyu huyu kambeba huyu ndio inakuwa nyumba ukilitoa tofari moja pana tobo pale nyumba haiunganiki na pengine hiyo nyumba ikaanguka sasa kuwa ni kiunganishi kwenye familia yako uwe ni sababu ya kuwaunganisha ndugu zako usiwe ni sababu ya kuwafarikisha ndugu zako pana watu uh, wako mbali sana na ndugu zao utadhani ame, ameibuka tu kutoka kwenye sayari labda kaanguka kutoka huko kwenye sayari labda kizuka lakini mtu ana ndugu lakini hana habari na ndugu zake kabisa na pana watu uh, wale ndugu wamewafinya sana ule ule ule undugu ule wameufanya mdogo kuliko vile ulivyo na hasa watu wa zama za leo leo mtu akikwambia familia yangu anajikusudia yeye mke wake na watoto watoto wake yeye na wachache wanawaingiza wazazi kuna wengine hata hawaingizi wazazi wao labda hata na baba na mama basi nakwambia hawa ni wachache lakini watu wengi akizungumza familia yangu eh, lazima nipambanie familia yangu akitumia lugha hiyo mimi bwana eh, eh, uwezi kuichezea familia yangu nikakubali mimi ninajitoa kwa ajili ya familia yangu watu wengi wa kileo ukimsikia anasema hivyo maana yake ni mke wake au wake zake kama ana mke zaidi ya mmoja na watoto wake kashamaliza kasha hapo wala hakusudii kuna wazazi kwa maana kuna kwetu yani pana wazazi pana baba pana mama au ndugu ana kaka zake pengine aliozaliwa nao kaka wa baba na mama au wa upande wa baba peke yake au mama peke yake ana dada zake ana wajomba ana mama wadogo mama wakubwa ana mashangazi baba wakubwa baba wadogo wanao ana babu ana bibi ana mabinamu eh hao wote hao sio ndugu zake hao wala sio familia yake hii tabia tunayo sana hasa baadhi ya makabila ya kibantu pana watu mashaallah wamelelewa katika kuchunga koo na familia wako ndugu zetu aa, kwa utamaduni wao utaona wanajitahidi sana kuchunga koo zao lakini baadhi ya watu wako mbali na jambo hilo kabisa mtu hata ndugu zake hawajui kuna watu wengi hawajui ndugu zake ndugu wa karibu kabisa pengine ana, ana watoto wa ammi yake yani ana, ana, ana, ana kaka zake au dada zake watoto wa baba mkubwa na baba mdogo hawajuani mtu hajuani na watoto wa shangazi yake mtu hawajui watoto wa dada yake au sikwambii watu wa mbali huko uambiwe babu yetu huyu na babu yao bibi yao huko walikuwa ni walizaliwa pamoja sikwambii mambo hayo ya kufukua ukoo sasa mkamtafuta bibi wa nane huko kwamba kumbe sisi ukoo wetu upande wa mama ni bibi fulani wa nane haya mambo sisi hatuna mambo hayo wanayo ndugu zetu wa Arabu Masha Allah wengi wao wana mambo hayo na Wasomali Masha Allah katika hili wanalo lakini sisi Wachaga Wapare Wanyamwezi Wasukuma ah Wabantu ndugu zake ni mke wake na watoto wake kosa hilo kwa hivyo mwanamke watakiwa uunge udugu qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sheikh ameleta hadithi hapa eh hadithun muttafaqun alayhi hadithi hii wameafikiana Bukhari na Muslim lakini sio kwa tamko ile ambalo kalileta shekhe hapa min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma wajaa min hadithi Abi Huraira na pia imekuja kupitia hadithi ya Abi Huraira man ahabba qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam من أحب أن يبسط له في رزقه إلى تتمكو صحيح يشا كما تمي في أجله في رزقه إلو تمكو اللثبيت في الصحيحين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فليصل رحمه anasema mtume sala sallam man ahabba yoyote atakayependa ayyube satalahu lahu fi rizqihi akunjuliwe yeye katika riziki yake kwa maana apewe riziki pana yenye kutosheleza mwenye kupenda kupata hiyo riziki pana man ahabba ayyube satalahu lahu fi rizqihi yoyote anayependa kukunjuliwa yeye katika riziki yake ikaja au imekuja au na pia imekuja wa wayunsa alahu fi atharihi ay e, wayutawwalu lahu fi umrihi ndio maana yake eh? wayunsa alahu fi atharihi na yeyote anayependa kurefushiwa yeye katika umri wake kwa maana akapewa umri wenye baraka wayunsaa lahu fi atharihi na kurefushiwa yeye katika umri wake man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi yoyote mwenye kupenda kukunjuliwa yeye katika riziki yake wayunsaa lahu fi atharihi na kurefushiwa yeye katika umri wake ukajazwa baraka huo umri anayependa jambo hili falyasil rahimahu, basi na uunge undugu wake, auunge undugu wake. Silatu rahimi, kuunga undugu eh, mafuko yetu ya uzazi, koo zetu ni sababu ya kukunjuliwa katika riziki zetu na ni sababu ya kubarikiwa katika umri wetu. Ewe mwanamke wa Kiislamu, waunge ndugu zako acha ubinafsi usijitazame wewe peke yako na watoto wako tu una ndugu zako una mama una baba una babu una kaka zako una dada zako una mashangazi zako una wajomba baba wakubwa baba wadogo watoto wa kaka zako binamu zako wachunge ndugu zako kwa mipaka yake, wathamini. Umekaa tu, ndugu zako una habari nao. Wako baadhi ya wanawake hawajali ndugu, akishaolewa ile siku mnamtoa kimasomaso, ndiyo salamu aleko hiyo. Shamtoa bibi harusi, haya tusalimie. Huyo ndio amumuoni tena, huyo hana habari na ndugu kabisa pengine mmeshughulika naye hana habari hizo na wengine maskini wanapenda kuwa na ndugu zao karibu kuwatembelea lakini wamepata waume sio mume hana msaada na mke wake katika ku, kuunganisha ndugu zake eh hataki kumpeleka nyumbani kusalimia ndugu zake wakimtembelea hataki eh si kuna utaratibu utamtenganisha vipi mtu na ndugu zake sasa wewe mwanamke mwenyewe lazima uwe una bidii na uwe una shauku ya kuunga udugu wako hili jambo la kumi na mbili ni jambo kubwa sana haya mambo tunazungumza na wanawake na shekhe anaelekeza hii risala hichi kitabu anazungumza na wanawake lakini ni mambo kwa kweli yanatuhusu sote sisi mpaka sisi wanaume jambo la kumi na tatu ambalo shekhe analitaja hapa anasema hafidhahu Allah ta'ala thalithu ashara na hili nitapita tu jambo la 13 ad-da'watu ila Allah ni kulingania kwa Allah mwanamke pia ni lazima uwe da'ia uwe ni mlinganizi na hapa ni baada ya kusoma lazima uwe na silaha ya ilmu taallami awalan soma kwanza ukishajua lingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala da'wa ni jukumu ambalo kama lilivyokuwa kwa wanaume liko pia kwa wanawake lakini mwanamke ana nafasi ya kufanya da'wa kwa kadri ya istitaa yake inawezekana ukawa sio msomi mkubwa lakini kuna mambo unayajua katika ibada ukamfundisha mwanamke mwenzio na kumwelekeza unafahamu huu ni munkar huu ni uovu hii ni riba hii ni kamari hii ni pombe hapa uko uchi eh? una stara huku ni kusengenya huku eh? huku ni kutukana ikawa unaweza ukaamrisha mema na kukataza mabaya kwa kadri ya unavyojua una wajibu wa kufanya hivyo na hiyo ni sehemu ya da'wa kwa hivyo si kwamba dini haiwahusu wanawake na hili ni tatizo kubwa kwa wanawake wengi kuna baadhi ya mambo wanayajua yako kwenye jamii yao katika mkusanyiko wa wanawake pengine kuna mambo ya kimakosa na anaona kabisa ukhti yake fulani anafanya kosa fulani anaweza akamwambia lakini hasemi anaona kama si jambo lake alimuhusu labda maustadhi wenyewe watakuja kuzungumza naye tuwaachie mashehe bwana wenyewe sasa unamuona mtu ana mukhalafa wa wazi kabisa na unaweza ukamnasihi na unajua ili jambo halifai ukanyamaza sio sawa wanawake ni sehemu ya walinganizi vile vile na wanapokuwa wamesoma fanurun ala nur anasema ukhti dini wal aqida dada katika dini na itikadi asili yake ya ukhti fi dini wal aqida ukhti dini wal aqida dada katika dini na itikadi yani ukhti al kama wanavyosema kuni da'iyatan kuwa wewe ni mlinganizi ila Allah ala basira kuni da'iyatan ila Allah ala basira kuwa ni mlinganizi kwa Allah kwa ilmu فهذا سبيل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نهي لينجي يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم غنيك وعلمه قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمسيم الله تعالى كبتي أوليمي ومتمواك صلى الله عليه وآله وسلم الله نسيم أكي موامريش متمواك يسيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سيما محمد وأنبيه hii ndiyo njia yangu ad'u ila Allah nalingania kwa Allah ala basira juu ya ilmu ana wa man mimi na wale walionifuata mimi wa subhanallahi wama ana minal mushrikin na utakasifu ni wake Allah utakasika na kila baya utakasifu ni wake Allah na sikuwa mimi ni katika washirikina aya hii iko wazi kwenye kuhimiza jambo la ad-da'watu ila Allah kwamba kazi ya da'wa ndiyo kazi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini ndiyo kazi ya wale wote waliomfuata yeye atba'uhu min ba'dihi ad-da'watu ila Allah ndio wadhifa ndio wadhifa wa wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wewe mwanamke wa Kiislamu ni sehemu ya wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sasa da'wa ni jukumu lako vile vile lakini iwe ni da'wa kwa ilmu ala basira sharti hilo kwa ilmu hakuna da'wa kwa ujinga kwa maana ukafuata mkumbo tu hicho unachokilingania hukijui la soma alafu ulinganie da'wa inakuhusu wada'iyatu ila Allah laha ajrun adhimun na mwanamke mlinganizi kwa Allah ana yeye ujira mkubwa naam kama alivyokuwa mwanaume mlinganizi eh kwa sababu ad-da'wa ni wadhifatul anbiya da'wa hii ni kazi ya manabii kazi tukufu sana kwa hivyo shekhe anasema wad'iyatu ila Allah na mwanamke mlinganizi kwa Allah laha ajrun adhimun ana yeye huyo mwanamke ujira mkubwa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam من دعا الى هدى كان له كاجر فاعله yoyote atakayelingania katika uongofu kana lahu kwa maana atapata yeye kaajiri failihi mfano wa ujira wa mfanyaji wa huo uongofu man daa ila hudan yoyote atakayelingania katika uongofu kana lahu atakuwa na yeye kaajri fa'ilihi mfano wa ujira wa mfanyaji wa huo uongofu wa hadha alhadithu lahu alfadhun idda wa hadha hii ni sehemu ya hadithi ambayo kaitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu وقال صلى الله عليه وآله وسلم na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahdi yahdiya Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humri na'am eh maana haya akiambiwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kama ilivyokuja hadithi ndefu fi sahihain min hadith Sahl bin Sa'd eh radiyallahu ta'ala anhu ile hadithi ya fathu Khaybar eh وقال صلى الله عليه واله وسلم na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye jambo la da'wa la yahdi Allah bika na Allah na kumuongoza Allah la yahdi Allah na kumuongoza Allah bika kwa sababu yako wewe ya Ali ibn Abi Talib maneno hapa yalikuwa yakielekezwa kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ambaye ndiye walipewa kikosi hichi cha jeshi la an yahdiya bika na kumwongoza Allah kwa sababu yako wewe Ali rajulan wahidan mtu mmoja tu khairul laka hilo ni bora kwako wewe min humrin na'am ay min al-ibli al-mahmuda kuliko ngamia wa thamani an-na'am kuliko humrin na'am kuliko wale ngamia wa thamani ambao Waarabu walikuwa wakiwathamini kwa sababu ya nguvu yao ya kubeba mizigo eh, ni kama tanda mzalewe eh, lakini uwezo wa kusafiri masafa marefu. Basi Allah kumwongoza mtu mmoja tu ni bora kuliko hao ngamia wenye thamani leo kuna vipando vya thamani utavitaja eh ambavyo nyinyi mwavitukuza leo ukikiona hicho kipande moyo unashtuka ukaona vieta imekatiza hapo eh ndio vipando vyetu vya thamani leo range ikakushtua moyo sasa kumuongoza mtu mmoja katika dini ya haki ni bora kuliko hayo yani ujira wake shekhe anasema fa anti إذا دعوت امرأة falaki ajrun naam na wewe mwanamke shaka namzungumsha mwanamke hapo na wewe mwanamke idha da'awti imra'atan pindi utakapomlingania mwanamke mwingine falaki ajrun una wewe ujira wa in amilat bima qulti eh laki mithlu ajriha tamaman neema hiyo wa in amilat na ikiwa atafanyia kazi huyo mwanamke uliomlingania eh wewe umemlingania mwanamke mwenzako kitu basi una ujira katika hilo kwa sababu ya kufanya da'wa ad-da'watu ila Allah ibada kule kufanya da'wa tu ni ibada ni mamoja hao na walingania wamekubali da'wa yako au wamekataa wamefanyia kazi au hawajafanyia kazi hiyo da'wa peke yake ni ibada ukiwa ni mukhlis kuna ujira mkubwa sana lakini baada ya kumlingania huyo mwanamke mwenzio utapata ujira wa kwanza wa da'wa wa in amilat bima qulti na ikiwa atafanyia kazi huyo mwanamke uliyomlingania kwa kile ambacho umekisema kumwambia yeye laki mithlu ajriha wewe utapata mfano wa ujira wake huyo mwanamke mwenye kufanya hiyo kazi umemlingania ibada fulani Masha Allah akaitikia da'wa yako akaanza kuitekeleza ibada hiyo basi kila anavyofanya wewe mlinganizi pia una ujira ndio fadhila ya da'wa hiyo wa in amilat ay huyo mwanamke uliyomlingania bima qulti kwa hicho ambacho umemwambia laki mithlu ajriha utapata wewe mwanamke vile vile mfano wa ujira wake huyo mfanyaji tamaman kwa utimilifu kabisa min ghairi an yankusa min ajriha shay'un pasina kupungua katika ujira wake huyo mwanamke mfanyaji chochote usidhani kwamba yale malipo unayopewa labda yule mwenye kufanya anapunguziwa haa aliyefanya atapewa ujira wake na wewe uliomlingania utalipwa kama anavyolipwa yeye na huyo aliyefanya hatopunguziwa chochote hii ni fadhila ya ad-da'wa dua asema wala'allaki taqulin na huenda wewe mwanamke ukasema manake ukisikia mambo haya da'wa ukasema ah sasa nitafanya vipi da'wa mimi mimi siwezi bwana huenda ukasema walaallaki taqulin na huenda wewe mwanamke ukasema kaifa ad'u ila Allahi vipi nitalingania kwa Allah nitawezaje sasa mimi jamani eh na wanawake wanapenda kujirejesha nyuma sana naqulu laki tunasema tukikwambia wewe la yalzam an takuni fasihatan balighatan tujidina alkalam la yalzam hailazimu an takuni fasihatan kwamba uwe wewe mwanamke ni mfasaha bali fasihatan baligha hailazimu kuwa wewe mwanamke ni mfasaha uliyepea katika eh kuzungumza tujidina alkalam unaweza kuyatoa maneno hailazimu uwe hivyo kwamba uwe ni msemaji sio watu wote waliojaliwa hilo mtu anaweza akafanya da'wa na ikahesabika ni da'wa pengine ala hajazungumza hajasema la yalzam an takuni fasihatan balighatan tujidina alkalama eh hailazimu uwe wewe mwanamke ni fasaha uliobobea katika uliopea katika kuzungumza ambaye tujidina alkalam unayaweza maneno kuyasema la yalzam hadha hili lazimu kwamba uwe ni mzungumzaji sana unajua kupanga maneno kwamba ukizungumza mtu atoki ikiwa uko hivyo na una elimu na unatumia maneno hayo kwenye da'wa hiyo ni khair sasa lakini si lazima walakin biqadri alistitaa lakini ni kwa kadri ya uwezekano ni kwa kadri ya uwezo walakin lakini biqadri alistitaa hiyo da'wa ni kwa kadri ya uwezekano kwa kadri ya uwezo wako ukhti eh fad'awatu takunu bil kalima at-tayyiba da'wa inakuwa ni kwa kutoa neno zuri pengine ukazungumza jambo moja tu lakini zuri lenye manfaa kwa ndugu yako muislamu eh ukazungumza neno wewe kwa ukhti yako muislamu da'wa hiyo takunu fad'watu takunu bilkalimati at-tayyiba da'wa inakuwa ni kwa neno zuri biihdai shariti nafi'i kwa maana na da'wa inakuwa ni kwa kutoa zawadi ya kaseti yenye manufaa eh mambo ya kaseti ya kizamani hayo labda kuna kaseti au kuna CD leo pana hizi flash pana memory card hizi ukampa ndugu yako bwana kuna ujumbe humu Masha Allah mzuri sana una faida kuna darsa hapa kwenye hii flash nimekujazia hapa durus katika akida mambo ya fikihi eh, kuna darsa hapo zinazungumzia stara ya wanawake hijabu au ahkamu mbalimbali za wanawake mambo ya hedhi mambo ya nifasi eh, mambo yetu wanawake au pana pana pana darsa ziko hapo haki zetu sisi wanawake kuwafanyia waume zetu namna ya kuwatunza wanaume kuwasimamia namna ya kulea familia zetu watoto kusimamia nyumba ukatengeneza kitu kama hicho alafu unampa ukhti yako zawadi umetafuta mambo mazuri mazuri durus nasaih mihadharati ya mashekhe wa kisalafi ukajaza memory card yako au flash yako ukamwambia ukhti nimekupa zawadi hebu kasikilize huu ujumbe akasikiliza masha Allah akafaidika ikawa ni sababu ya kuongoka hiyo ni dawa umefanya hata kama hujaongea biihdai biihdai shariti nafi kwa kutoa zawadi ya kaseti yenye manufaa hadiya na dawa pia inakuwa ni kwa kutoa zawadi hey tahadu tahabu peaneni zawadi mtapendana na mwanadamu amepambiwa kumpenda mwenye kumfanyia ihsani wewe ukiwa na mkono uliokunjuka eh basi unaweza ukawaathiri watu wengi sana ikiwa Allah amekupa katika neema unaweza kumuona mtu ukampa ni mtu wa kutoa toa zawadi unamuona ukhti yako mashaallah labda stara yake na mapungufu labda fupi au imechakaa ukatafuta zawadi ukampa ukampa hijab ukampa baibui eh ukampa shungi mathalan ukampa niqab zawadi una, una, tabia hiyo ya kuwa, ya kuwapa zawadi watu au mwingine yuko mbali na dini tu lakini wewe una unatumia utaratibu wa kumvuta mara umempelekea hiki umempa kijora mara umepika chakula hichi umempa ukipita uachi kumsalimia zawadi zina athar watu wenye kutoa wanapendwa kuliko wale wenye kupenda kupokea mkono wa juu ni bora zaidi kuliko mkono wa chini mkono wa juu ni ule wenye kutoa ah huu unapendwa sana na maneno yako yanasikilizwa na mtu anaathirika kuliko mkono wa kupokea mkono wa kupokea mara nyingi watu wanakukwepa na wanakudharau na hili jambo hata sisi walinganizi ni jambo linatuhusu sana wakati mwingine unamwambia mtu jambo la sawa sawa unamuita umlinganie umfundishe ukianza mazungumzo tu yeye anajua unamuandaa umuombe kwa sababu ni mtu wa mizinga kwa hivyo amekaa chuga chuga pale anasubiria ehe ustadhi ataishia wapi hapo unazungumza ukamwaga aya hadithi hapo kazungumza kwa hiyo bwana ndio mambo ya kheri hapo lakini kabla hujaondoka lazima mzinga watu wa mwisho wanasema kupigwa ndui sindano ya ganzi lazima bwana eh hauna dala hapo ehe mtu anajua kumbe maneno yote haya yalikuwa ni maandalizi ya jambo hilo <laughs> haya kwa hiyo unaweza ukawafanya dawa kwa zawadi wa bilkutayib na kwa vijarida alikutayib ni matwiyat vijarida vidogo vidogo vimeandaliwa vya ilmu wa bilkutayib na kutoa vijarida birrisala au vitabu vidogo vidogo eh wa dhalika na mfano wa vitu hivyo kuna makala imeandikwa vizuri inazungumzia mambo ya dini ahkamu mbalimbali ukachukua makala ile ukampa ndugu yako kwa lugha ambayo anajua makala ni ya Kiswahili au ni ya Kiingereza na unajua huyu anajua Kiswahili anajua kusoma hebu soma hii makala naona ina mambo mazuri sana ya kidini hiyo ni sehemu ya da'wa wa hadha wallahi shekh anasema wa hadha wallahi fadlun adhimun la tufarriti fihi na hili wallahi jambo la da'wa kwa njia kama hizi wa hadha wallahi na jambo hili wallahi fadlun adhimun ni fadhila kubwa la tufarriti fihi usilizembee usilipoteze jambo hili ha? usiliwache hili jambo kwa sababu lina fadhila kubwa basi wakati wetu umekwisha hii ni saa sita na dakika kumi na tatu kwa hivyo insha Allah tutakomea hapa kwa siku ya leo na insha Allah tutaendelea na darasa yetu kesho darasa zinaendelea biidhnillahi muda kama huu tutaanza aa, kwenye kipengele cha 14 rabiu ashara qira'atu alqur'ani qira'atu alqur'ani alkarim kuisoma qur'ani tukufu طيب kuna swali zuri sana hapa lakini inshallah tutalijibu kesho tukiwa na uhai kabla ya kuanza darsa ili tusiwacheleweshi wanawake swali zuri limekuja limeandikwa kwamba baadhi ya wanawake hawafunui nyuso zao wala kuwapa mikono jamaa wa kiume jamaa wa mume yani ambao ni ni ajnabia ni ndugu lakini sio ndugu wale wa kuharamisha kuoana ambao ni ajnabia kama shemeji eh, au watoto wa mjomba kama shemeji zao au watoto wa jomba zao na kuna wengine eh, katika wanawake hawahudhurii misiba na maharusi misiba na harusi za ndugu zao wanaoishi mbali na wao pale ambapo wanakosa maharimu wa kuwasindikiza safarini pengine kafiliwa na ndugu yake au pana harusi ya ndugu yake na yeye ni mwanamke hawezi kwenda huko mbali peke yake mpaka awe na mahram sasa huyu bwana anasema je mambo kama haya yanahesabika ni katika kukata undugu kwa maana mwanamke akijizuia kuyafanya haya kwa hawa ndugu hawa waliotajwa hapa kwa sababu hizi anahesabika amekata undugu swali zuri sana ufafanuzi wake inshallah utakuja katika darasa ya kesho tukianza tu subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khairan darasa imekwisha wanawake ni ruksa kuondoka الله يحفظكن